млади. Страдам от загуба на краткосрочна памет. Да! Точно това трябва да кажеш. Така, добре. Сега ние ще бъдем другите деца. <clears throat> Здравей, Дори! Ахой, Дори! да поиграем ли на криеница? Добре, обичам това. Ние се крием, а ти бориш и ни търсиш. Добре, тате. Не, не, не, тате. Аз съм мила рибка и с теб сме приятели. Нали? Добре, не. А се крия. Преброй до 10. Едно, две, три, ам, четири, бам. Обичам пясък, меки е, се. Мамо, може ли ти грастя? Дори, Дори, Дори, Дори, кълкище. Дори, мъртвото течение. Запомни, стоим далеч от мъртвото течение. Добре, мила, нали научихме песничка? Видиш ли течението, казвай. Риба меч. Не, не. Беше стой далеч. Нали? Хайде отново. Видиш ли течението, казвай. Ето течението. Ето течението. Ето течението. Намери га течението. Намери га течението. Пак ли го забрави? Не, не, не. Не, не, не миличка, всичко. Е Няма нищо, кепкище. Ами ако забравя вас, <gasps> вие ще ме забравите ли? О, кепкихче, не! Никога няма да те забравим, Дори. И ти никога няма да забравиш нас. <laughs> ли това? Да чуя. Кое? Стен, чух, че някой каза ехо. Кой? Аз не чух нищо. Не знам, Стен. Току-що чух едно ехо. Тук има много риби. Всеки, просто всеки може да каже ехо. Там. Къде? Там. Там. Ето там. Къде? На къде да На там. О. Ехо! Ехо! Охо, здравей! Майко, дете! Здравей, дете! Ето ехо. ни! Ехо! Здравей! Здравейте, аз съм Дори. Моля, помогнете ми. О, здравей, Дори. А, Дори, изгубили се? А къде са мама и тате? Ам, не мога да си спомня. А... Ще я поогледаме. А, някои от тези риби ли са? Здравейте, аз съм Дори. Моля, помогнете ми. Хм? Ам... <laughs> Миличко, ти вече каза това. Хм. Така ли? Съжалявам. Страдам от загуба на краткосрочна памет. О, неприятно. краткосрочна памет? А, добре, а, почакай тук една секунда, миличка. Стен, Стен, Какво? Стен. Какво? Как да помогнем на горкото дете? Знам ли. Какво Трябва искаш да, да направя? Някак... Аз какво тя... Тя не си спомня тя нищо. Тя може да откъде ли не? Е, ти въобще не ми помагаш. Аз само... А, Дори, миличка, искаш ли... Изчезна. Дори? Това не е добре. Дори! Дори! Дори! Аз съм Дори. Изгубих мама и тата. Ще ми помогнеш ли? Аз съм Дори. Страдам от загуба на... Здравейте, ще ми помогнеш ли? Къде се разделихте? Ами, а... Странно е, но а, забравих. О, миличка, ако искаш, плувай с нас. Това е най-най-милото предложение за днес. А, мисля, но не помня. Страшно благодаря, <laughs> но търси някого. О, не помня, не помня, не помня. Хей, аз съм Дори. Какво, оплаших ли ви? Шегувам се. Добре да е, добре. Няма да се върнете. Търсех нещо и се чудя... Добре, разбирам ви, искате да сте сами. Е, дано да намериш каквото търсиш. Бяхме двамата. Имаш ли идея защо? Съжалявам, съжалявам, съжалявам. Добре, ще побаврим друг път. Обадете ми се. Някой път Пъти О, о, извинявай! Ти, ти добре ли си? Няма го, няма го. Спокойно. Не, няма, няма го. нищо. Взеха го. Успокой се. Не, не, те го отвлякоха. Трябва да намеря кораба. Кораб, да! Ей, аз видях кораб. Така ли? Ага, съм! Тръгна насам. След мен! Благодаря, благодаря. Безкрайно благодаря. Клаус. Клаус, пинята е спукана. Подай ми тиксото, за да я подлепя. Ау! Хей, Марлин! Хей, чуйте! Аз тук... Те най-време ставане. Иди да си легнеш пак. Не забравяй, че анемоната вода. Добре, извинявайте. лякам си, лякам си. Ей, Марли. Лягай си. Това казах. Просто е. В леглото. Лягай там. Ясно. Ей, Марлин! Е, будни сме. Това е. Да започваме деня. И търсихме нещо. Нема. Да, помня, сякаш беше вчера. Всъщност нямам спомен какво беше вчера. Както и да е. Най-страшното бяха онези е, четири акули. Чакай, те не бяха ли три? Не, не, определено бяха четири. Ти казваше, че били три. Сине, кой от нас преплува целия океан? Не, му не. А! Трябваше да прекосим океана, за да го намерим. Така че той беше пръв. Майче е вярно. Все пак. Е! Успяхте! Ще дойдете на излета. Излет ли? О, обичам излети. Къде отиваме? Не и е ли каза? Ами казах. А, Дори? Да? Господин Лъч, а, ще трябва да внимава за доста много рибки. Ага. Та, а, ще е добре ти днес uh-huh. да не бъдеш а, точно с класа. Защо не? Ами, нали знаеш, понякога трудно запомняш неща. А, това го помня много добре, да. Да, добре. И не, че е твоя вина, но може да се изгубиш. Mm-hmm. Господин Лъч няма време да търси а, рибки, които се изгубят. Да. Защото той, той си няма помощници. Куркият, да, толкова е претоварен. Разбираш ме. Напълно те разбрах. Нали? Mm-hmm. Добре. Той иска да съм негов помощник. А, не, не точно. Е, страшно съм полъскана. Никога не съм била помощник на учителя. Господин Лъч, имате помощник. Оки-доки! Така, деца! Така, деца! Днес е денят! Днес е денят! Излетът до миграцията на скатовете! Миграцията на скатовете! Е, знае ли някой защо мигрираме? Хайде, сигурно го знаете! Миграцията значи да се върнеш в... Леглото! Да! Не. Не. Пясъка. Не. Миграцията значи да си отидеш у дома. У дома. Тоест, откъдето си. Откъдето си. Някой може ли да каже откъде? Аз живея до скалата. Аз съм от кораловите пещери. Моя дом ще водорашлите. А ти откъде си, Дори? Аз ли? Ам... Не знам. Мама и тате. Къде са те? Какво обичате? Ето на, пак ли забравих? Страдам от... В такъв случай, как въобще ще спомняш, че имаш семейство? Добър въпрос, много добър. Ами помни някои неща, защото а, в тях има смисъл, като че имам мама и татко. А, знам го, защото все от някъде произхождам. Всеки има семейство, така де. Не помня имената и как изглеждат и може да не ги открия вече, но... Ам... За какво говорихме? Майки и татковци. Майки и татковци, да. Защо пък за майки и татковци? Оу, ау, този урок. А-оу, <laughs> защо аз? Добре. Струвате ми се малки, но... Добре. Дечица, когато две рибки се обичат... Не, за сега ще спрем до тук. На борда, изследователи! Сещам се една хубава песен за миграцията! къде сама сега и пак сама сама. О, ето ги пред мен. Плюс минус 4 градуса зависи от слънцето. О, деца, по-далеч от ръба. Така, чухте ли? той са далеч от ръба. Хайде. Е, това е много далеч. Това е много далеч. Хайде, хайде, върнете се тук. Ето насам. Така, сега ме слушайте добре. Внимание! Когато скатовете, скатовете минават ще тук, минат от тук, за какво трябва да внимаваме? За какво трябва да внимавате? м Течението! Точно така. Точно така. Течени. Течението... Течението, създадено от движението им, е много силно. И ако не внимавате, то ще ви повлече. Господин Лъч, скатовете как знаят на къде да плуват? Това се нарича инстинкт, Немо. Той е дълбоко в теб и ти е толкова познат, че се вслушваш в него като песен, която винаги си знае. точно сега аз чувам моята! Нещо ни прилича, Видиш ли течението, казва Дръпнете се малко. Перлата на Моро Бей, Калифорния. Перлата на Моро Бей, Калифорния? Спомних си нещо, май аз... Спомних си нещо! Наистина си спомних нещо, нещо важно! Нещо важно? Какво? Какво беше? А, вече не го помня точно, но ще го чувствам. Ето. Благодаря ви, господин Лъч. Хайде, хайде, спомни си го, не бъди такава Дори, Дори. Спомни ли си? Е. Забравя го. Беше нещо, беше... А, оу, оу, оу, беше нещо за... Ам, а... Перлата на Моро Бей, Калифорния? Мама и тате! Спомни се, спомни се ги! Те са там някъде. Трябва да ги намерим. Помогнете ми, моля ви! Моля отидохте? Ти отиде някъде. Мама и тате, спомних си ги. Какво? Какво си спомни? Спомних си тя, мама и тате. Имам семейство. Те не знаят къде съм. Хайде бързо, бързо. не, не, не, това е лудост. Къде се опитваш да отидеш? До, до писара на а, Черно море? Перлата на Моро бе Калифорния. Да! Не, Дори, това е от другата страна на океана. Тогава да не губим време. Защо всеки път, щом сме на ръба на този риф, някой изчезва на някъде? Не може ли поне веднъж да му се полюбува? Как така говориш за любоване, когато си спомних мама и тата? Не, не! Стига сме пътешествали. Приключихме с това. Причината да пътешестваш е за да не се налага никога да пътешестваш. Но, дори виж. Моля те. Знам само, че те ми липсват. Много, много ми липсват. Не познавах това чувство. На теб познато ли ти е? Да, познавам това чувство. Не искам да го забравя. Някъде в океана е моето семейство. Моля те, Марлин, не мога да ги намеря сама. Ще забравя. Помогни ми да ги намеря. Да, тате, ти можеш да ни водиш през океана, нали? Не. Но познавам някого. Yeah! Просто се поболявам! Това е калифорнийското течение! Малко е бурничко! Сърфираме готин! Ако ще повръщаш, направи ми услуга. Мини назад готин, наведи се навън и се цели на белек. Казва се да нахраниш рибите! Коректно! И сега търсим родителите ми в брошката на Атлантическия... Белата на Моро Бей, Калифорния! Правилно! Как ще ги намерим? помниш? Помниш ли ги как изглеждат? Не съм силна в помненето. Не знам точно. Но усещам, че са доста сини, с може би малко жълт. Сигурно е така. Също. Знам, че ще ги познае, като се видим. Роднини сме. Впрочем, прекусяването на океана се прави веднъж в живота. Само веднъж. Оробей, Калифорния! Пристигаме, роде! Да намерим нашите! да, да, да, да, да, да, да, да, да, Не трябва, нахраних ги. О! Oh. Тук ми е познато. Мамо! Тате! Не, Дори, Дори, чакай, чакай! Мамо! Тате! Престани да викаш, Джули. Да не мислиш, че те ще се размотават тук и ще чакат да дойдеш. Е, не знам, но сега ще разбера. Мамо! Тате! Осилно, е, Дори! Мамо! Тате! Какво чух? Чакай, аз чувала съм това. Помня едно такова шиш-шиш. Да, браво. Това бях аз. Преди един миг. Моля ви да сте видели мама и тате. Казват се Джени и Чарли. Джени и Чарли? Какво? Джени и кой? Това са имената им. Те се казват Джени и Чарли! Дори, чакай! Джени! Нека спрем за малко Чарли! и да измислим план. Джени! Чарли! Чарли! Извинявай, развълнувам. Джони! Джони! Тони, престани за миг. Много е добре да отидеш при нови съседи и да започнеш да ги смущаваш. Ти не разбираш, спомни си техните имена. Джони! Джони! Тези раци са местни и усещам, че не шъткат случайно. Може да има нещо опасно. Като, например, нещо с голямо око, пипала и лепкави неща? Не знам дали точно това, но нещо подобно, да. Просто по принцип не бива здравей! Леле! Добре, сгрешихме! Оттегляме се! Остави ни живи и ние ще заклеваме се да построим... А... Би ли искал а... паметник? Dori, Dori, Dori, pobavno! Večene ni gonjan! Sigurno li? Jenny, ah. Charlie. Jenny, Charlie? О, аз, аз изпомних имената им! Трябва да продължим! Близо сме! Не, не, ранен ли си? Добре ли си? оле майчице, Немо! Добре ли си? Какво стана? Не сега, Дори, моля те! О, не, о, не, Немо. Добре о, съм. О, не, Добре. О, не, о, не, о, не, Немо. Съжалявам, нали? Извинявай. О, о, о майчице, Немо, добре ли си? Казах не сега. Достатъчно направи. Така ли? О, не, но, но мога да го поправя. Мога, ще, ще повикам помощ. Знаеш ли какво можеш, Дори? Иди някъде, хей, там, Отиди там и забрави. Това правиш най-добре. Прав си. Не знам защо си повярвах, че ще ги намеря. Не мога, много съжалявам. Ще го поправя. Добре съм, Дори. Ще повикам помощ веднага. Това го мога. Аз и сега. Всичко ще е наред, Немо. Ехо! Ехо на някой! Обади се! Ехо! Обади се, Ехо! Здравейте! Здравей! Аз съм Илария Мегрим. О, здравей, миличка! Помогни ми! Моля, елате с нас! О, толкова се радвам! На завладяващо пътуване из чудесата на Тихи океан и на удивителния живот в него. Запознайте Илария? се с величието Илария, на китовата залуга. Тори, ето те! Ей, намери помощ! Илария ще ни каже къде сме! Пази се! А! О, погледни! Пострадал е от в океана. Мали, не не, не, не! Отвлича тя! Отвлича тя! Да я приберем и да я наблюдаваме. А! Не се бойколи! Само спокойно! Ще те намерим! Геология. Ние спасяваме, лекуваме и пускаме отново на свобода морските обитатели. Ego, ego! Би ли ми помогнал? Аз? На теб? А! А! Какво става? Помощ! Готови сме с нея. Не си играй. Ние сме учени, разбрах. Защо? Смешно е. съм Ханк. Колко болна си? Болна? Как болна? Ами нали си в карантина? О, не, колко ми остава. Търся мама Само и тате. Само не изпадай в паника. О-о, не е добре. Какво? Какво има? Какво? Какво е това? Това там е неприятно нещо. Така маркират риби, които не се задържат в института. Преместват ги за постоянно в един аквариум в Кливланд. От тук рибите ги връщат в океана. Тези в Кливланд остават за винаги там. Кливланд! Не, нямам работа там. Отивам в перлата на Моробей при мама и тате. Това е тук. Институтът е перлата на Моробей, Калифорния. Тук си. Значи аз съм от тук. Нашите са тук. Те ме чакат. От коя експозиция си? Чакай, от експозиция ли съм? От коя? Отивам там. Хм, трудна работа. Освен ако... Не, това е твърде откачено. Кое? Кажи ми, нека да е откачено. Хрумна ми нещо. Мога да ти помогна да намериш семейството си. Просто ще взема... Да, е страхотно! Ти ще ми помогнеш. Как не се сетих за това? Хайде! А, не, не, не, не. Ако взема маркировката ти, ще качат мен на камиона. А ти ще се върнеш вътре и ще намериш вашите. Просто ми дай тази маркировка. Каква маркировка? О, имам маркировка? Как, как може да си забравила това? О, не, съжалявам. Аз а, нямам краткосрочна памет. Не помниш за какво си говорихме? м нищичко. За какво говорихме? М- щеше да ми дадеш маркировката. Но аз я харесвам. Защо я искаш? За да отида... За да отида в Кливланд. Кливланд? М- чувам добри неща за там. Защо ти е да ходиш? Ако остана тук, ще ме върнат в океана. А нямам нито един приятен спомен от там. Искам да си живея сам стъклена котия. Дай маркировката! Стига бе, не ми я пипай! Виж. Аз не работя тук. Нямам карта на района. Карта? Чудесно. Ще ми я покажеш, а аз ще ги открия по нея. Майчица. Добре. Ако те заведа при тях, какво ще ми дадеш? Няма много неща. А, да ти дам ли тази маркировка? Добра идея. съм казал това. Отиди там и забрави, това правиш най-добре. Да, тате. Сериозно? Каза го. Дори изплува нагоре и я взеха едни. Не ми разказвай цялата история. Питах само за тази част, защото, виж, ако съм го казал, в което не съм сигурен, то всъщност е комплимент. Аз се помолих да чака и казах, че е много добра в това. Та аз, аз, о, аз съм виновен. Виновен съм, че я взеха и отвлякоха. Кой знае къде? Може би в ресторант? Ей, вие там! Я по-тихо! Да, ние тук спим! Смутихте любимия ми сън! О, ние дето лежиш на тази скала ли? А, много е хубаво. Да, нали, Един от любимите ми! А, извинете ни! Сине, сине, Его, сине! Те искаме... са морски лъвове! Хищници по природа! Ще ни нападнат всеки миг! А, не ми се струват свирепи. Това е само за заблуда мини зад мен и остави аз да говоря. Извинете, тревожим се за приятелка. Това ресторант ли? <laughs> не, не, не е ресторант. Приятелката ти е добре. Наистина? Това е болница за риби. Ей, тук ги спасяват, лекуват и ги връщат в океана. Ще я върнат за нула време. Имат опит. Има кредит. А не, Емия. Оправиха ни и ни пуснаха да си вървим. О, по-успокоих се. Да, няма и грижа. Ненужно е да си ми няма махай се! Долу, бързо, се! Марш, марш, марш, марш, марш, марш, марш, марш! грижа за нищо. Това е Институт по океанология. Перлата на Моро Бей, Калифорния. Била е права. Явно може и друго, освен да забравя. Благодаря, че ми напомняш, Немо. Но как ще влезем вътре? О! Искате да влезете вътре в института ли? Налага се. Приятелката ни е изгубена, самотна, оплашена. Няма представа какво да прави. О, <laughs> ние си имаме начин. Така ли? Ору! Ору! Ору! Какво правят? Не знам, но не е на добре. Стигнахме ли? Шш, тихо! Ханк, добре, че те намерих. Ти ми даваш е, надежда. За хиляден път не става с надежда. А-о, вече казах ли го? Извинявай, вълнувам се от срещата с нашите. Не съм ги виждала, не помня от кога. Страдам от загуба на краткосрочна памет. Краткосрочна памет? Спри да говориш, може ли? Не обичам братвежи въпроси. Как си? Добре, а ти и аз съм добре. За сведение, никой не е добре. О, добре съм. Ти как си? Ханк, виж, карта! Шш! Разгледай я добре и виж къде живеят вашите. После отивам в Кливланд. Разбрали? Разбрах. Как беше началото? Разгледай картата! Октоподът пак е избягал. Еха, виж колко сектори има. Невъзможно е да ги видиш за един ден. Изгледи си! Добре. Ам... кажи на всички да се оглеждат. Нали трябваше да върнем октопода по океана днес? А, не съм го видял, но ако го търсех, Хай! Е ето къде си! Побързай! Добре, добре, добре. Да, започва с да. Детски център. Детски център! Не искам деца! Те ме пипат! Няма да губя още едно пипало заради теб. Загубил си пипало? Е, значи не си октопод, а септопод. Не помня, но мога да броя. Побързай! Добре. Пътуване към... Хей, виж, миди! Вижте, миди! <laughs> Тати, тя ще е за теб. Браво на теб, Дори. Намери още една. Така ли? О, да, намери. Много си добра на това, Дори. Вижте, Миди! Ей, аз живея там. Да, точно така е. Обичам Миди. <laughs> Много добре, мила. Можеш ли да ми намериш още една мида? Пурпурните са ми любимите. <laughs> добре, мама. Пурпурна! Пурпурна! Ей, думът ми беше в този цвят! Ей, пурпурни миди има във всички аквариуми! Не, не, не, не, не разбираш! Спомних си я! Обичаше пурпурни миди, смееше се с Вълко, а това те беше много добър! Заради теб ще ни хванат! Още ли имаш надежда? Хан, трябва да намерим наш! Тихо! Oh централа Токеров. Май намерих октопода. Край. Видя ли сега? Извинявай. Яко загазихме. Хм. Надежда. А, Надежда! Къде си? Не говори! Покажи се! Спри! Сериозно, пише Надежда и е... Не, не, не, не, не, не! Да скочим в кофата! Няма да скачам в кофата! Аз отивам в кофата! Чао! Здравейте! Търся мама и тата. О, добра идея. Уж сме мъртви. Съжалявам. Ще мигна. Вие как издържате с отворени очи? Здравейте. Чакай малко. наша гостенка е тук от много дълго време. Тя е китова акула. Казва се Надежда. Надежда? О, сериозно? Тя е много късогледа и трудно се оправя в обкръжението си. О, ето я и самата Лея. О, Надежда, о, ти си риба! Чакай, какво? Хей, здравей! Ще ми помогнеш ли? Добре, ще плувам с теб. Е, извинявай. А, кой е? Синето балонче ли говори? Помогни ми, изгубих семейството си. Семейството си? Това е дълга история. Честно казано, не си я спомням. О, че тъжно. Буркана! Съжалявам. Лош пловец съм. Не виждам добре. О, плуваш красиво. Не бях виждала такъв интересен стил. Благодаря ти за нищо. Чакай, кажи го пак. А, за нищо! Дори? Да. Дори? Да. Дори? Да. <gasps> Дори? Да. Бяхме приятелки! Не. Дори аз съм Надежда. Познаваш ме? Ами да, говорихме си през тръбите като малки. Приятелки от тръбите сме. Така ли? <gasps> О, толкова си красива. Значи знаеш откъде съм? Да, от сектора за открити океанси. Този за открития океан? О, значи мама и тата са там! Бързо! Ще ме заведеш ли? А, малко е трудно за един кит да се разхожда тук. Може ли малко по-тихо там? Боли ме глава. кой е този? Съседът ми, Бейли. Ага. Има травма на главата. Знам, че говориш за мен. Мисли, че е с увредена ехолокация, но чук докторите да си ето, говорят. Ето. Той си е съвсем Чувам здрав. всяка дума, която казваш за мен. Какво е ехолокация? С главата си Бейли издава особен звук и ехото му помага да открива неща надалеч. Но явно все още се лекува. Ето на, говориш за мен. Наистина нямам ехолокация. Няма да бъде този разговор. Удари главата си много силно в океана. Виж колко е подута. Главата ти трябва да е голяма. Нали си белуга? Ехолокация. О, като най-силните очила на света? Какво? Какво са очила? Нещо като твоето у, и виждаш неща. Защо го знам? О, това е интересно. Ето те! Слушай, ние сме квит, показах ти картата, дай маркировката. Чакай, чакай, чакай, не, знам къде са нашите. Те са в... А, как беше? Онова място, открит шадраван? Открит океан. Открит океан! Открит океан, знам къде. Е. Това е експозицията до... Не ми пука. Спокойно. Ако искаш да стигнеш до открития океан, просто мини през тръбите. През тръбите? Супер! През тръбите? Да, две наляво, направо и си там. О, това са много посоки. Това е... Ти разбрали ги, Ханк? Всичките? да. Браво, да тръгваме. Няма да дойда с теб. Не се побирам. Отиди сама. Ам... А, това е... Това... Аз няма да мога. Не се оправям с посоките. Много жалко, сделката си е сделка. Щом търсиш вашите, това е пътя до тях. Хайде, дай маркировка. Но, Хан, не мога да тръгна сама. Ще забравя пътя. Не ме засяга, Дая. Не мога да мина оттам. Съжалявам, но няма друг път. Няма друг път. <gasps> А! Няма друг път. Спокойно, О, миличка, не се бой. Няма страшно. Не всичко в живота става лесно. Нали така, Чарли? Да, майка ти е права. Когато нещо е прекалено трудно, просто се откажи. Чарли! Шега, шегувам се. Шега, <laughs> шегичка. Ехо, шегаджия. Ей, скрие, мамо. Белкишче, <laughs> винаги има друг начин. Благодаря, тате. Благодаря, тате. А, не! каза, че винаги има друг начин. Какво? Няма друг начин. Открит океан, открит океан, открит океан. Открит океан. А, почти сигурна съм, че е по нази сграда. Безформена, кръгловата, като главата на бейса. Винаги има друг начин. Ето. Хей, елате с мен! Знам как да стигнем този Лоджан! Открит океан. Е, да, не? А, вижте, да кажа, нали знаете, че не мога да плувам до там? Не виждам как това ще ни вкара вътре. Какво въобще правите? Викаме я тук, естествено. Викате я тук? Кого викате? Момчета, това е Беки. Да летим? Не, не, не, не, не, не, не, няма да стане. Кажете, че благодарим. Вие положихте страхотни усилия, но има ли начин да влезем, да кажем, сплуване? Защото в това е силата ни. Виж, приятелката ви вероятно е в карантина. Там водят болните риби. А до там единственият възможен транспорт е Беки! Здравей, Беки! Ао, спри! Ти кълвач ли си? Да ти кажа, това боли? Май те харесва, тате. Беки Сладка, тези две мили рибки трябва да влязат в карантина. Свободна ли си днес, миличка? Беки, а, дали ще имаш малко време и за нас? О, тя не разбира какво казвам. Трябва само да се запечаташ съзнанието й. Какво? Запечатай се. Погледни я в окото и кажи Уру! И тя ще бъде в синхрон с теб. Хайде! Погледни я в окото! Да! Немо, не е след да измислим резервен план, такъв с който да останем във водата с някой нормален. Ами то, тази птица, тази птица не е птицата. Добре, тате, в това време Дори просто ще ни забрави. Както казваш, тя прави това най-добре. Добре. А, добре, да я гледам в окото. В кое око? Просто си измери едно. Беки, Прекрасно! Как по-точно Беки ще ни носи? А, да. Щях да забравя. Джералд! Да, Джералд! Ела, синко! Хайде, Джералд, дай котвичката и ще те пуснем на скалата. Е, да, Джералд, честна дума. А, така. Лувай да сам. Давай, ти можеш. Точно така. Внимавай да не се отраскаш. Заги... Благодаря ти от сърце, Джерал. Добре си дошъл на тази скала. Удобно е, нали? Престоят ти свърши! Марш, марш, марш, марш, марш! Не, не, това е лудо. Защо се оставям да ме набутат с тези безумия? Късмет! Когато ти кажа, да, ти да, ще... знам, ще тресна силно сперка. По мой сигнал. Не е чисто. Не е чисто. Сега? Не преди сигнала на надежда. Знаеш ли, нямам идея защо правиш това. Кое по-точно? Толкова разправи заради тия рибки. Ако аз загубя памет, ще си плувам на воля с океана и няма аз да ми Аз не искам това, искам семейството си. Аз не. Не искам да се тревожа. Късмет ли и къси? Без спомени няма проблеми. А, без помени няма проблеми. Още не е чисто. Още не е чисто. Не ми казвай кога не е време. Не... Кажи ми когато е време. Добре, ето сега. И чакай! Сега, чакай, доста тъпо. Сега на три. Не брой, кажи стар! Да, бързо, бързо, скачай! Ей, страхотно! Това е сигналът! Дай, дай, дай, това е сигналът! Надежда каза, потавелите към сектора за открития океан. Ага. Аз не виждам нищо. Гледането е твоя работа. Ясно. По табелите към океана. Ще си го повтарям, така ще стане. По табелите към океана. По табелите към океана. Хм, надясно. По табелите към океана. По табелите към океана. По табелите към океана. Налево. По табелите към Не се бутай в хората, да не децата. Не искам да ме пипат. Не ме обърквай. А! О, Бекджо, аз ще го вдигна. Ето го. О! Оле! Къде? Къде? О, извинявай. Добре. Търсе, търсе. Руно, Беки, остави ни някъде. Ще се оправи. Тя търси място за кацане. Тя е объркана, Немо. Дори не знае на къде да лети. Беки, Беки, какво правиш? Уру! Уру, ру, ру! Така, отивах някъде. Въпросът е къде? Къде? Виждаш ли табела? Гледам, гледам, гледам, гледам как да стигна до нашите! Най-силните очила на света. Познато ми е. Защо го знам? Това е друг спомен. Хан, тръгваме на там, наляво. Дай, дай, дай, дай, дай наляво. Беки? тате, тя не те чува. Добре, добре, добре. Трябва да се доближим до Беки, за да ни чува. По-добре да не клатим кофата. Немо. Без мен Беки е загубена. Тате, довери се. Да се доверя. Че съвсем да ни забравили? Вярвам на Беки. Вярваш на Беки? Беки яде чашка. Беки! Беки! Мулу! А! Е, поне вече не сме в кофичката. Или на покрива на карантината. Започва презентацията с бебето Видра. Благодаря на водещата. А сега, кой иска да научи за видрите? Те са най-слоните очила на света, най-слоните очила на света. Видри! Те видите как хубаво се гушкат. <gasps> Гушкат се, искам и аз. Къде сме? Близо ли е до открития океан? А, да, майче, не знам. Но видях друга табела, така че... Каква друга табела? Най-силните очила на света. Какво? Какво приказваш? Защо да следваме тази табела? Ами, а, защото си я спомням. Не, не, не, не, това не е памет. Ау! О, край, писна ми! Загуби ми времето! Чакай, не! Камиона тръгва в зори и аз ще съм на него. Давай маркировката! Не, не, спомних си табелата! И? Спомням си разни неща. Сякаш паметта ми става по-добра. Май трябва да... Не, нямаш никаква памет! Не си спомняш нищо! Сигурно за това си изгубила семейството си! Добре, виж, нека се поуспокоим. Дай ми маркировката и... Знаеш ли какво? За някой с три сърца не си много мил. Три сърца? Какво дрънкаш? Нямам три сърца. Имаш? Нямам. Имаш? Не. Да! Престани! Знаете ли, че октоподът има три сърца. Две изпласкват кръв през какво? крилете, едно изпласква кръвта през какво? тялото. Щом имаш три сърца, не би трябвало да си лош. Лошо е да казваш, че съм изгубила тези, които обичам. Аз не съм ги изгубила! Ханк? Ханк! Ханк? Хват! Не, не е хват! Търся Ханк! Хват! Ханк! Ск! Ханк! Хващат! Хващат! Хващат! Изгубих приятели си, Франк, извинете. Не Франк. Махай се от мястото ми! А! Той е октопод. Не, септо, септопод. Точно така. Той е септопод. Септопод. Септопод. Едно, две, шест, седем. Септопод. Маскирал се! Ханк, хайде, Ханк. Излизай от тук. какво правиш? Какъв е планът? Планът е да остана тук за винаги. Добре, добър план. Съжалявам, Съжалявам, Ханк, не си спомням добре. Миличка, Внимавай, кьовкище. Ей, внимавай къде плуваш. Съжалявам, тате. Съжалявам, че не помня добре. О, мила, миличка, не дей да съжаляваш. Знаеш ли какво да правиш? Просто плувай. Да. Непременно ще го запомниш, защото ние... Защото ние... А, ще изпеем една песничка. Просто плувай, просто плувай, просто плувай, плувай, плувай, плувай, не спирай, плувай, плувай, просто плувай, плувай. Научихме една песен! Пеехме заедно! Струваше а ми се, че съм я измислила! Каква песен? Просто плувай! Ханк движение. просто трябва да плуваме! Какво? Не, чуй ме! Всяко движение е опасно! Не, ти ме чуй! Оплашен си, но не се отказвай! Следвай ме! Просто плувай, просто плувай! Мама написа песента за мен! С нея ще излезем навън от тук! Без мен как, хайде! Идвам, мамо! Идвам, тате! Ще оцелем! Спри! Обърни! Обърни! Обърни! Обърни! Обърни! Обърни! Обърни Що за залив? Пази се! Пръстани! Извинявай! Няма нищо! Случва се! На всички! Не се срамувай! излъкна оттам. А, вярно. Измъкнах ни оттам. Всъщност пак ти ни вкара там. Но пак иначе дали бихме попаднали тук? Ехолокация. Ехолокация! Най-силните очила на света! Намерихме ги! Не, не, не, не. Ти намери това. Добре дошли в открития океан. У дома. Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! няма да се върне. Би могла! Ура! Ура! Тате, ти я обиди с недоверието си. Нямаш предвид само нея, нали? Тори ми липсва. И на мен. Истината е, че много се тревожа за нея. Тя трябва да се тревожи за нас. Сигурно би се сетила какво да направи, ако беше тук. Чудно ми е как го прави. Едва ли и тя знае това? Просто го прави. О, ами тогава да помислим. Какво би направила Дори? Какво би направила Дори? Да, какво би направила Дори? Ще прецени положението, ще помисли, ще анализира вариантите. Тате, това ще го направи Марлин. Да, аз бих направил това, а тя въобще не би се замислила. Ще погледне първото нещо, което види и... Дори би го направил. Nemo, drž se za men! Просто... Ди... Шай! Добре ли си? Да, какво би направила Дори? Коя е Дори? Провървяни, толкова се радвам, че те виждам. Ще виждаш мен ли? Аз се радвам, че виждам теб. Няма с кого да си приказвам от години. Години? Еха, за жалост не можем да останем. Трябва да продължим. Ама защо ще продължавате? Сега дойдохте. Поостанете! Разкажете ми историята си! Бих искал, но със сина ми отиваме в карантината. Чудесно е да си имаш син! А, да, така. Аз и е. нямам семейство. Излизах с една красива ми да пектен. Това е прекрасно, но... Но те имат очи. Тя търсеше нещо друго. Шегувам се. Не за това, че имат очи. Имат ги и виждат душата ти и разбиват сърцето ти. О, Шели! Защо? Защо? Какво би направила Дори? Елате с нас на вълнуваща експедиция в тайнствения свят на открития океан. Така, следваме. Ти си в чаша. Да, значи аз следвам теб. Октоподът има три сърца. Ха, любопитно. Ние пристигнахме. Всичко това е истина. Шш! Май бяхме до тук, дете. Ще бързам за камиона. Чакай, чакай! Трябваше нещо да ти дам. Хм. Маркировката. Маркировката? Да! Знаеш ли? Мисля, че ще те запомня. А, ще ме забравиш до три тупкания на сърцата ми но аз трудно ще те забравя. Родителите ми са там долу. Ам, добре ли си? Готова съм. Да, <laughs> мисля, че е така. А? с изгубено дете. Преди много време. Детето съм аз. Не знам точно преди колко. Добре, ти бързаш. Ого, внимавай къде плуваш. Извинявай. Нашата цел е всяко животно, за което полагаме грижи, да се върне в своя естествен дом. Миди! Чудесно е, ако някога се изгубиш, Дори. Просто следвай мидите. ще имат собствена експозиция в Кливланд. Ще ги вземат с камион утре сутрин. Вълнуващо. Какво? Не! Нашите пак в карантина ли са? Ще ги карат в Кливланд, но аз, аз току-що пристигнах. Трябва да ги видя. Те не знаят, че съм тук. Покойно. Иди и ти в карантината. Просто мини през тръбите, скъпа. А, о, не мога. Защо? Ще забравя пътя. Не мога да бъда някъде, където няма кой да ми помогне. Е, тук ли ще си останеш, а? Не си полезен бил. Просто влез там, ако искаш. Не е страшно. Оле-ле. А как, ам, как да стигна до там? През тръбите? Ще ти кажа. Две наляво и после надясно. Лесно е. Добре. Две наляво и надясно е наляво и надясно. Добре. Не забравяй. Две наляво и надясно. Две наляво и надясно. Две наляво и надясно. Две наляво и надясно. Две наляво и надясно. Две наляво и надясно. Ох. Наляво и надясно. Чакай. Мина ли лявото? О, не. Започва се. Момент, момент, момент, момент. Накъде? Къде отивам? Не си спомням. Ясно, изгубих се, много е сложно. Не помня. Забравих всичко. Завинаги оставам в тръбите. В тръбите? Приятелите! От тръбите! Приятелите! И плувай, плувай, плувай. Дали трябва? Вярвай ми, няма да се удариш. Стена! Не става, няма да се оправя тук. Старай се. Ако не успееш тук, как ще успееш в океана? Съсредоточи се. Стена! Дори! Здравей! Изгубих се, а мама и тате са в карантина! Руш Дори! Бейли, дай локацията! Знаеш, че ми е развалена. Престани и кажи уто, ако обичаш, моля! Няма да мога! Не ме ядосвай, Бейли! Стига, Бейли! сериозно. Чо съм се тъпо. Бейли. Извинявай. Еко! А, тук! А, а, ние сме тук! Ето! Ето! К- какво? Кажи какво? Виждам нещо! Ето да! О, да! Виждам карантината! Ха-ха! Забележително! Виждам всичко! И те дори! Дойте Животът ми е шарен! Виждаш ли ме? <laughs> О, не! Ти няма да можеш! Дели. Добре, кажи на Дори да се вие наляво. Казва наляво! Наляво! Направо! Направо! Направо! Ясно! Ясно! Ясно! Замаях се! Чакай! Какво? Виждам още нещо. Чакай да зумирам. <laughs> Свети Нептуне, тя не е сама! Какво? Какво е? Не знам, идва към нея! О, не! Дори! Плувай обратно! Какво? Къде? Какво къде? Надясно! Надясно! Много е дясно! О, не! Тръгна точно към него! Дори! Обърни! Чудесно, Дори! Плуваш точно към нас! Какво? Сега надясно ли? Не, не е надясно! Ох, не мога да гледам! А! Лаури! Това си ти! Той е поглъща! Изяща я е жива! Ти си добре! Намерихте ме! Как ме намерихте? Имаше една луда мида! Не спря да говори! Бавничко се отстеглихме от нея в тези тръби и се огледахме. Какво беше това? Момент, ще отговаря. Добре, съм не съжалявай! Какво? Добре си! Ура! Открих Марлин Немо! <laughs> Тате, чули това? Той говори на кински. Чух я. И това ми навя много лоши спомени. Да се махаме от тук. Нека да тръгнем насам. Следвайте ме, да си вървим у дома. Чакай, чакай. Ам, ам, мама и тате са тук. Така ли? Намерила си ги? Е, не точно. Не, все още не. Но ам, знам къде са. Не знам точно как да стигна до тях, но знам, че имам помощници. Карантина са! Карантина, това беше. О, срещнах един септопод. Много обитив, но всъщност е сладък. Вкараме в тази експозиция за океана. Дори? Дали мама и тате ще искат да ме видят? Какво? Защо да не искат? Защото аз ги изгубих. Дори, те няма да си намерят място от щастие. Липсвала си им всяка минутка. Така ли? Дори, ние как те намерихме? Споменахте за една мида. Не. Не, не, стрида. Не. Мекотело? Не, Нещо? Не. Не, не, не е знам. това. Много ни беше трудно, докато не му помисли какво би направила Дори. Защо казваш това? Откакто те познавам, ти постигаш с лекота неща, които не съм и сънувал. Луди неща! Надхитрихме акули, скачахме над медузи. Намерихме моя син. Ти постигна всичко това. Сериозно? Не си ми го казвал? Или съм забравила? Не, не си забравила. Не съм го казвал. Сега съжалявам за това. Но Дори, защото си каквато си, непременно ще намериш родителите си. А откриеш ли ги, ти ще си у дома. Тате, тогава ние ще се сбогуваме ли с Дори? Да, Немо. Трябва. Чарли? Да, аз съм, аз съм. Къде са те? Ами, Дори, малко след като изчезна, те помислиха, че... Помислиха, че си попаднала тук в карантината. Ага. Хайде, хайде, хайде! И за това дойдоха тук да те търсят. Те са тук! О, къде са? Дори, това беше преди години. А? Не са се връщали тук. О, не! Разбираш ли? Когато риби не се върнат от карантина, това значи, че те... Какво? Дори, починали са. А, те са мъртви? Искаха да те намерят. Сигурен ли си, че са умрели? Дори, чуй, всичко ще бъде. Дори, не толкова обичаха. Кой ще пътува за Кливланд? Едно повикване! Дори, добре ли си? Добре ли си? Закъснях. Дори, не, не. Чуй ме. Аз нямам семейство. Не, Дори. Това не е вярно. Отегляме! Аз... Аз съм сама. Дори. Къде са другите? Оранжевите тръгнаха за е, Кливланд. Ей, ей, Загубих ги! аз, кого загуби? Аз, аз, аз, аз! Съжалявам, не мога да помогна, ако не си спомняш. О, ще ми помогнете ли? Аз ги изгубих. А, кого по-точно? Моите, моите, тях, тях! всички. Няма какво да направя. Ох, не мога да забравя. Какво забравях? Нещо... Нещо важно. К... Какво беше? Аз... Какво беше? Губи ми се. Губи ми се, защото мога само да забравям. Само забравям и забравям. Само това умея. Само това правя. Какво да правя? Какво... какво... какво... Какво би направила Дори? Ще се огледам и... Ам, там има само вода. И много келп ето тук. По-добре келп. Така. Така. Сега какво? Много келп. Един и същ. Еднакъв е, освен тази там скала. Ето там. И малко пясък. Ето тук. Обичам пясък. Мекичък е. Няма да стане така. Тук няма нищо. Нищо освен келп. Много Келпи малко миди. Ето, но сам обичам миди. Обичам миди. Здравейте. Аз съм... Дори! Ти си тук! Милото! Няма да се отделя от теб! Изчезнало момиче! Това сте ви! Наистина сте ви! Мамо, това си ти! Аз съм... И тате, ти си тук! Аз съм Кьоткишче. Толкова съжалявам! О, скъпа, о, скъпа, не, не, не, Кьоткишче! Знам, че имам проблем, Знам, че съм и съжалявам, исках да оправя всичко, а не мога. И аз О, опитвах Дори. и опитвах, но мислите ми излитат от главата и идеите се сменят. Забравих ви, много съжалявам. Дори, Дори, Дори, не смей да съжаляваш. Виж, виж какво постигна. Какво? Ти ни намери! Ами да, намери ни. Миличка, защо мислиш, че не мръднахме от тук толкова години? Защото вярвахме, че един ден ти пак ще ни намериш. Точно така. Но чух, че сте си отишли. Как потърсихме те в карантината, но ти, ти, не беше и, там. И се досетихме, че си излязла през тръбите. През тръбите. И за това да. направихме същото. И те чакаме на това място от този миг. Защото, да, защото след... че може да се върнеш. Затова всеки ден излизахме и слагахме... Миди! И ти ни намери. О, скъпа! И знаеш ли защо ни намери? Защото си спомни. Спомни си по твоя собствен, удивителен Дориевски начин. Спомних си. Самичка. О, скъпа, нима? Самичка ли беше толкова години? Горкото ми, момиче. А, не бях съвсем самичка. Марлини и Немо! На къде тръгна Дори? Не видяхте ли? А на къде въобще сяпате? А, извинете, помогнете Аз... ни! Да помогна! Тате, виж! Дори! О, улекна ми. Ето Немо, знаех, че тя ще намери начин. Какво? Къде е Дори? Не е ли сте? Съжалявам. Опитах да я следвам, но не успях и я изгубих. Какво? Хайде, тръгваме! Не! После китът ни погълна, въпреки моят добър китски. Кит? Добре, че не съм видял това. Всъщност Марлин не вярва, че аз говоря китки, но въпреки това винаги ми се доверява. Този Марлин от сега ми харесва. Да, после някак намерихме Немо. Или той намери мен. Не знам. Но Немо е най-сладкият. Той ми е страхотно приятелче. Какво би направила Дони? Трябва да така, на насам! Чакайте! Знам това място. Здравейте! Аз съм Илария Мегрин. Ето! Включете се в нашата Институтът по океанология. О, ти си родена Доли, тук. Тук ли са твоите приятели? Да! Бяха затворени в нещо. То то отиваше някъде. Камион! Те са в камион! Значи може да не ги видя повече. Не, не, не, не, не, не. Какво би направила, Дори? Какво би направила? А, знам, че са ти приятели, но камионът не е по нашите възможности. Да, майка ти е моля ви, моля ви, Дори... знам само, че ми липсват. Аз те наистина ми липсват. Това вече го казах. Ам... Дори? Мама, Марлин и Немо са повече от приятели. Ние сме семейство и, и трябва да ги върна. Като ме намериха, то беше съдба. Разбирате ли ме или каква друга дума да кажа като надежда? О, надежда! Надежда! Дори? Добро утро, Надежда! Това е Дори! Нещо става! Видях я! В института е! Ще скочим! Оля! Няма време за спор! Надежда! Дори! Дори! Дори! Камионът с приятелите ти тръгва! Не, не, не, не, не, не! Какво да правим? Надежда! Тестваме! Да! Едно, да. две... Да! Не мога! Не мога! Няма да се измъкна Надежда! Тук. Аз имам най-мощните очила на света. Ти имаш най-мощните очила на света. Аз ще бъда твоите очи. Ще бъдеш моите очи, но, но на стените! В океана няма никакви стени. В океана няма стени? Това е твоята надежда, Надежда. Е, защо не си ми казал това? Надежда, чакай! Не, това е стена! Стена! А! да ни отравите. Надежда, запознайте се. Дори, тези сини балончета вашите ли са? Приличат на те! А, аз съм Бейли. Госпожо Дори, господин О, моля ви, казвайте аз, ми, че. аз Добре, Чарли. добре, да тръгваме. Да спрем камион. Добре, с камион? Бейли, докладвай ни. О, да, моят чуден дар. Намери го! Качва се на магистралата и поема на юг. Хайде, Не спрем този камион. Това трябва да го видя. Да, да, и аз. О, ще бъде забавно. Какво по... Джералд, ти да не си откачил. да не ти стане навик, Джералд. Нахалник! Бери, забравих всичко. Припомни ми. Да, госпожо. Приятелите ти са на камиона. Пътуват на север към моста. О, вижте, там има едни сладички видри. Поза мен са. Оу! О, о, о, виждам камиона! Ето го там! Не виждам как да се качим, О, не, да можехме някак да спрем движението. Движението? Да го спрем? Всички да спрат? Хората спират, за да видят нещо мило, нещо приятно. О, милички неща! Така, измисли. Какво? Какво е то? Чуй преди да забравя. Като дойде камионът, ти ме изхвърли с опашката нагоре. Разбрах. Момчета, ела да сме. Другите, стойте тук. Ей, ей, е, Дори, скъпа, нали няма пак да ни напуснеш? Майка ти е права. Трябва да останеш с нас. Дори, мила, какво ако, знаеш, а, ако те няма Мамо. твърде дълго? Ако Мамо. нещо се объркаш и се разсееш, и какво ако... Пак ви изгубя. Да. Мамо, тате, всичко ще бъде наред, защото знам, че дори да забравя, пак мога да ви намеря. малко наляво. пак на другата страна. добре, това е. Дай, остави. Добре, сега, сега, давай, давай. Как твоя план? Добре, какъв план? Е! Какво? какво да правя? Какво, какво, какво би направила Дори? Хайде, коли, коли, виждам коли, витри пред коли, колите да спрат, при колите, пускай се! Какво Не знам как, не знам по какъв начин, но има нещо общо с... ли си Как попадна тук? Дори! Мислех, че вече няма да се видим. А, аз също, но колкото и да опитвах, не можах да ви забравя. Май ми е липсвало останалото ми семейство. Семейство ли сме? Мгм. Познаваш ли това чувство? Да, познавам това чувство. Слизайте! Рибите не са ваши, тъж! О, не! Транспортът ни! Бързо в Гори! Пак тръгва движение долу! Остави на мен да се оправя. Уру! Уру! Беки! Беки, върни се! Помогни ни, Беки! Дори след мен! Не, не, чакай! Не взехме Дори! Не, не, Беки, чакай! Спри! Трябва да се върнем! Обратно, Беки! Обратно! Уру! Уру! Не не, изяждай! Коя си ти? Джени? Марли? Чарли? Немо? благодаря, ви, че се погрижихте за нашата Дори. Дори! Тя все още е в камиона! Беки! Дори! Така да те е време да се сбугуваме! Не! Какво значи не? Няма да ходиш в Кливланд. Ще дойдеш в океана с мен. Как така ще ми проваляш плана? Виж какво? Имам една цел в живота. Една не, и тя е... Не, ти ме чуй. Какво като имаш план? Аз нямам планове. По план ли изгубих нашите? Не. По план ли намерих Марлин? Не. По план ли се запознахме? Чакай, как беше? Свърши ли вече? Май не беше по план, защото най-хубавите неща стават случайно. Това е животът и това е ти да си с мен. В открития океан, а не в някоя тъпа стъклена котия. Може ли една... Още говоря аз. Моя приятелка, казва се Илария, ми каза, че има три прости стъпки. Спаси, излекувай и а, още едно нещо. Свобода! Точно така! Какво ще кажеш? Свобода! Свобода! Свобода! Свобода! Свобода! Свобода! Свобода! Свобода! Щях да кажа добре. Не е добре. О, не, е Къде отива? Какво става? Чао, Чакай! Връща се за перката ми! опитва да отвори вратата. У, тя е заключена отвън. Дайте, Дори, ти можеш! Надежда, надежда! Дори, не, чакай! Дори! Вели, къде отиваш? Губят ми се! Дори, това е краят. Не, трябва, трябва да има начин. Дори сега ме чуи. Няма начин да излезе. Трябва да има начин. Винаги има. Няма, Дори. Казвам ти. Този път няма друг начин. Ами, това там. Свети жаране. Има начин. ми дълбоко дъх. Come on! Ето на нула за мен. Виж какво, имаш седем ръце. А, не знам, опитай нещо. Добре, започвам. Нещо става. Ето, че потеглихме. Браво, хан! Ей, ей, чакай, чакай, чакай, чакай, спри, чакай, спри. Виж, няма да ти казвам как да шофираш. Аз не го мога и няма какво да казвам, но може ли да е по-бързо? виждам нищо. На къде отиваме? Чакай, ами а, всички коли отиват наляво. Карай наляво. Улица Гилман, алея Ашпи, Пауел, пак улица Гилман, пак Гилман. Още колко да карам наляво? Само да разберем как се качихме тук и ще знаем как да слезем. Кажи ми, когато го разбереш. Не си спомням как се качихме. Хей, тези ги познавам! Оттам идваме! Надясно! И готово! Уволнени сме! Не, направо, направо. Ляво, ляво. Не, не, не, не, дясно, дясно, дясно. Добре, караш танк. Ти си гледай пътя. О, извинявай. О, о, о, разклонение. На къде е? Океан, океан. Ей, кораб! Аз нямам голям опит с кораби, обаче... На къде е? Хората в океана! Нямаме време, хлопе! Сега на къде? А, Ами, а, ще го разбера. Всъщност не знам, но все нещо ще ми хруне и... А... Чайки! Ханк, карай след тях! Океанът е наляво! Чакайте! Виждам нещо! Дерис, всичко наред Опа, полицията! Хванаха ни! На прав път сме. Океанът! Точно пред нас е! Дай, е, това ми харесва. а Защо о-о? О, не. Какво бих направила? Какво бих направила? Какво? Какво? Ханк, ще те помоля да направиш нещо лудо. Обичам лудости. Добре, Ханк. У, Няма изход! Това е краят! Отиват в затвора за риби! У, Чакай! У, О, не! У, Назад! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see friends shaking hands, saying how do you They're really saying I love you. Предстои да се запознаете с третата и последна част от мисията на института ни. Спасяване възстановяване и свобода. Сърдечно ви благодаря, че посетихте института ни. Едно, две, три, четири... А, чакай малко, защо броя? Ей, къде са всички? А, о, те напуснаха ли ме? Не, не, не, не, не са такива. Нищо, няма нищо, ще го разбера. Какво правих? Бях... Ам... Закрих лицето си, опитвах да се скрия, но защо опитвах това? Чакай! О! 5, 6, 8, 9, 10! Готово! Започвам! Ха! Намерих! <laughs> Виждам те! Ха-ха! хванахте! Край между часието свърши! О, не! А, никой не ме намери! Елате! Елате! Време е за... Не ме докосвай! За урока! Господин Лъч, кога ще се върне от миграцията? Ако е умен, няма да се върне много дълго, но до тогава аз го замествам. Дечица, кой иска да научи за ехолокацията? Елкишче, приятно училище! Хубав да е за плуване, а? Добре, чао, мамо, чао, тате! Е, нека се приберем у дома и да се сгушим в анемоната. Ха, идваш ли, Дори? Аз? О, отивам на ръба на рифа. О, добре. Какво? На ръба ли? Не! Това, това, това добра идея ли е? Да, ще видя страхотна панорама. Чао! Панорама. Е, любувай се! Сам самичка! Но не се изгубвай! не, не, не, не, не, не, не, Дори, Дори, Дори, Здравей, Марлин! О, ей! Здравей, Дори! Струваш ми се тревожен. Не, не, не. Д -д Добре съм. Аз така си изглеждам. Ами, аз само... Ти го направи. Еха! Ти го направи, келпкище! Да! <laughs> Кое? Мила, ти проследи мидичките чак до дома. Оха, успях! Самичка ли? Да. Знаеш ли какво значи това? Ще можеш да правиш каквото си поискаш, Дори. Наистина ли? Може ли да си поиграя с тях? Абсолютно! Иди при тях, Георгище! <laughs> Да, успях. Хм. Хм. Музиката е удивителна. Да, незабравима. unforgettable. That's what you are. Unforgettable. Don't you or never Has someone been more? unforgettable things that I am unforgettable too. Música Давай се! Давай! Още малко! Точно така! Още малко и ще повърна! върна! Хора! Много добре! Отлично! Да! Виж, Фло, успяхме! Нататък няма да имаме проблеми! Да! Пак се замърсили океана! И сега какво?